waliondoka jana, walifika juzi. Tuliwasiliana na wenzetu wa Ngara kule, walikuwa wamefika pale na madereva kumi, eh, kati ya hao kumi wote wameondoka jana kuelekea Dar es Salaam. Kwa maana hiyo wote niliwasiliana nao, niliwasiliana nao mida ya jioni kwenye saa mbili hivyo, waliniambia wako Singida. Ah, okay, na walikuwa na malori yao yale yale yaliyokuwa yametekwa kule, sio? Hapana, yale malori yameshikiliwa kule. Ah, okay, kwa sababu yale yalipakuliwa matairi yote, vioo vikavunjwa, kwa hiyo hayakuwa na access ya kumove na alikuwa na mizigo, alikuwa na mitambo. Anasema kuna nilivyowasiliana nao wale kwa simu, anasema alikuwa na mitambo excavators haya na, na, na milipuko ya, ya miamba walikuwa wanapeleka kwenye mgodi fulani mm. Vipi kwa waliosalia sasa? Walikuwa ishirini na nne mm. watatu ni wa Kenya, ishirini na moja ni Watanzania, wote wameokolewa. Kwa hiyo kila, kwa sababu najua walinyang'anya wali fedha na kila kitu, kwa hiyo kila kundi ilikuwa inapita kwa njia yake tofauti, sio? hatujapata mawasiliano ya karibu kuhusiana na wale wengine, lakini wale wengine walikuwa waliokolewa ni na jeshi la jeshi la nani la DRC. Ah, okay. Hata mm. hivyo wanasema waliwashikilia kwa muda mfupi tu wakawaakia, lakini waliwaakia hawana chochote, ndio maana imekuwa vigumu kufika kwa wakati hapo Ngara, ila ila kuna taarifa ambayo imetolewa na uh, wizara ya mambo ya nje, ndio kwenye blogu yao ya foreign foreign blog wanaonyesha kwamba jitihada zinaendelea na wameshafanya mawasiliano na ubalozi wa kule Ah, kwa mfano nilikuwa nawasiliana naye, mmoja ni wa Songea, alafu mwingine kwa bahati mbaya au nzuri ni ndugu yangu kabisa wa Iringa pale kijijini kwetu, alafu wengine kwa majina nilivyokuwa naona, kwa sababu nilipata majina ya watu tisa kati ya wale kumi na namba zao za simu, ama kina lambano na Mali. Taarifa iliyoko kwenye blog ile, ukiingia Polini blog wameweka taarifa nzuri, ila walichomisi ni hawa madereva ambao sisi tumepata taarifa zao na majina yao na namba zao za simu na tukaweza kuwahoji, ndo hazijaingia mle, sio ndio hazimo mle, na ndio kitu ambacho wao kama wizara walikuwa nakitafuta, na sisi tukafanya hivyo, tukatumia jana. Sawa, nakushukuru.